Sumpo sang katut koco kinon Mapa karako suto Teka piro kersno Sang parato maner Mamuji kasepteniro Punika to warnani rosa dreng pringori raden gatut koco Lho kok pringori ki piye kowe kuwi pringgondani pringorine gatel kabeh. Nggih, Ndeng. Ora ana dalang kok ndeng iki. Kok nggih, Ndeng. Menika to warnane rasa atur ing pringgondani Raden Gatut kocok gagah mriyayene otot kawat balung sapi. Ora Ya ora ana otot kawat balung mesi. Nggih. Lono dalang kok manut wayange iki. Ah! kok mangkono tinggaling tinarito dalang baleni critane. Raden Gatut Kaca Satrong Pringgondani gagah mriyayani otot kawat didi balung sapi ning balung wesi. Ya ora apa-apa. teliti banget. Dalang Randa Edan iki ya kok niki. Raden Gatut Kaca putraniro Dewi Arimbi sponsor saking Raden Werkudara. Dadah disponsori barang. Nggih to. Lho iki piye? Kok takon wayange ra ya sakaremu dalang kok takon wae. Dasar gagah mriyayeni. Cinondro saking mandro kadik dayani Raden Gatut kocon jebles tanpa sirah jejak tanpa sutrang jajan tanpa bayar. <laughs> Ana apa ora? Wis. Gatut kaca kere ngono wae kok jur kaca kok jajan tanpa bayar. Ana. Ono ta? Ono. Ya. Apa to kadigdayani Romalih Raden Gatotkaca yen ngambah dirgantoro wonten nginggil? Nah, iya apa ning jero lemah ngambah dirgantoro. Duel suut medak nyaut memean. <laughs> Piye iki? Iki ana Gatotkaca nayap. Ngobyek. Raden Gatotkaca niup saking nginggil medak jelok medun nyemplung jugangan mendeti beling-beling. Gatotkaca golek bling. bling. teko mangkono ta Raden ngemban dawuhipun ingkang Wa Prabu Darma Kesumo. Jagi tepis wiringing negaring Brata Pandhawa mbeta senjata tulup. Kaya wong golek manuk. Raden Gatotkaca yen nembe ngayahi tugas poso mutih atan mangan gamping. Nek lumrah ki mutih ora mangan nungsa barang. Mulak gatut kocok iki ledek daya kuwi ya mergo mangan gamping kuwi mau. Ora mangan anoman ayam mbuh. Putih iki paten putih ta. Dalang lajengaken ngenteni eyeling wayang. Dilakang. Mangkono to Raden Gatut Kaca apa to sanjatani lho. Gatut Kaca iki ora nganggo senjata. Duwe, duwe. Gaman. Gaman. Gaman, Ring. dalang iki rada edan iki. Abdi Brojo Musti. Setunggal. Wah. Kalih kaya wong jajan wae mingan. Kalih Brojo Lamatan. Eh, Brojo Lamatan. Dento ingkang nomor 3. Ingkang nomor kalih kagetan. Kulina tuku nomor dalange. Setunggal untuk Anduk. <laughs> Omang kono Raden Gatut Koco. nembe ngayai tugas ngemban dawuh tugas sing negari Pandhawa sinten to ingkang sampun wonten tepis wiringing negari Brata Pandhawa menika warnariro Prabu Setejo Bhuma Neraka Suro putranipun bapakipun iki ke iki bapane manak ya iki ya iki eh saking mbokipun omang kuno Raden Setejo putranipun Dewi sapa sapa Mulu iki. Dalang kok takon terus. Ono wae iki dalang aksi kok. Lah saiki ora ngerti ngono wae. Putrane lali. Nggih, pun ngoten mon. Putunipun Begawan Nagaraja. Katigdayanira Prabu Setejo Bumantrakasura yen ngetokken upas gunung dan upas ambrol Wah, kaya nganti kaya ngono ae. Segera. Dan upas. Mulak-mulak. Umop, umop kaya wis. Ora, ora umop Oh ya Ah, yele Kaya bayu digodhog. Raden Setijo Bumantraka Sura sareng semrep ingkang rayi Raden Gatut Kaca. Ngedalaken ajiniro wisa. Wisa wadah pitik. Oh. aja jago kuwi oh, salah sithik ora wowo dalange kowe mangkono to panggalihira Raden Setijo Pumantraka Sura namung gadah cita-cita maju dalange dalang kemajuan mm-hmm. awit sampun angsal instruksinipun saking lho instruksi ngerti ora instruksi heeh kowe ngerti ora lho takon dalange wa prab ingkang eyang nagaraja menawi saged ngrebat kokes tunggorono. Ora ming panganane wae. Kikes tunggorono. Nah, ngoten niku. Dalange kemeng boncang terus kikes tunggorono. Iso perang Baroto Yudho dimangun menang. Jaya dimangun pira? Jaya binangun. Jaya binangun menang. Mula instruksi niro nagaraja katampi saklek Gusik, eh, gusik. iki sing ana hubungane karo ah. kuwi lho. Heeh. Ah, ah. Karo honorarium. Nah. <laughs> Komang to pinanggih setejo kalian gadut koco. Wawan sabdo omong-omongan badhe kerengan. Dalang kesel istirahat. Wayang omong dhewe-dhewe. Iki wayang kulit apa wong to? Embuh. Lho nek kulit mesti ora iso omong. Heeh, mbok eh, mejen wayang kulit dislempiti wong. <laughs> Kakang Stijo. Suarane gadut kok cekrak sing gedhe kok. Sepiro ya plembungno dhisik to. Gedhe piye? Kurang gedhe. Kakang Stijo. Nah, digedhen. Kakang Stijo. Ciliken. Kakang Stijo. Kalonen. Kakang Stijo. Ababe. Ah, <laughs> Kakang Stijo. Eh? Ana ora Stijo kok, Mak? Ana, ana. Stijo loro untu ana. Oh, Kakang Stijo. Opo Dimas Kaca Negara? Oh, wis, wis, oh, wis. Ora bayar. Iki tekan kaca motor. Iki kok njuk tak untang. Opo Pengilo Negara ngono? Opo Dimas Gatut Kaca? Opo wigatimu kuwi temekane ngarep aku, Kakang Stijo? Kikis Tunggorono tak jaluk. Tak jaluk. Heeh, uh -uh, wektu saiki. Saiki. Yo peng. Loh. iki piye ta? Wah, ora perang. iki oleh apa ora? Raden Gatotkaca nenekan Kikis. Iki oleh apa ora? <laughs> Wis tak oh, critake mau mempertahanke Kikis Tunggorono ya terus. Kikis Tunggorono tak jaluk Kakang setijo. Kikis Tunggorono ora oleh tak jaluk. Ora oleh. Arek ngopo kuwi? Ya <laughs> mung ya wis piye? Ya wis. Wayang jaluk-jalukan mboten oleh. Dalang nesu wayang pendem sedaya. <laughs> Oh, ngawur. Dimas Gatut Kaca kadangipun Kakang. Opo Kakang Stijo? Cekak gampenge kikes tunggorono tak jaluk. Ora oleh. Ora oleh? Ora. Kelakon tak templing sumyur kuandamu. Gigit pedut gulumu. Kelakon tak cuwe cuwe mustakamu untir kulumu iki le perang kapan kok dadi ming tantangan to le tantangan urung kok oh iya gak apik mencokot-cokot tak cokot dawer kupingmu tepak amblung dadamu tak tendang tekan semarang we malah rasa ngebis Oh. Ana jawab setejo nendangi wong kuwi entuk dhuwit. Iki piye? Kok tak tendang tekan Semarang marah rasa ngebis. Lho ora malah penak to tendang tekan Semarang. Lah ya gaweane nendangi wong wae tapi malah rasa nggo karcis. Kakang Stijo. Opo Dimas Gatotkaca? Tok teruski karepmu. Heeh. <laughs> Satriya eh, tak contoni, Bul. Dalang nyontoni wayang rapopo. Kakang Tejo, ngopo ngundang ping pindho? Syukurne ora budhek kowe ya. Aku nganggo mic. Kuwi wani karaku Kakang Tejo. Ra. Aku ya padha wae. Ya mung padha kek aku dadi wayang mau ya. Sing tau deni apamu? Katut hoto. Kuwi ra wedi tenan karo aku. Kit Oh, iki sedaya saka gunung kan bingen jak gelek. Ora ono sing mantep sedaya. Mantep wae. Apa, Cok? Kok cami nek gadat-gadat njak piye yen ngundang? Ha ngene, Cok. Ah, ah, Katut koco. Opo Kakang Stijo, kowe ora gelem ngeneki kikis tunggorono? Sisuk ora gelem, saiku ora gelem. Sumben. Lho, sumben jara, oleh. kecereke wayang kerak ngono to. Oh. Nah, nah. Apa kuwi gedap? Kuwi to jebret banget. <laughs> Kuwi gonge, gonge hmm. Anggrung. Gongkin anggrung lak. Setijo perang karo Gatut Kaca. Ah, setijo perang Gatut Kaca ngundang balane punika to warnaniro. Hmm. Sarang Setijo Kalan Gatut Kaca sami ampun ampun tang apa anteman teman anteman teman anteman ramwe cinondro saking mandrowo setejo kalan gadut koco gupak bledokan sedoyo <laughs> ambet anggenipun perang wonten lendut teko mangkon atau sinten to ingkang samyo dateng puniko to warnani ro tumpaani prabu setejo kalan raden gadut koco Garudo wilmuko kalian wilmuno sami mebur andhap awet brondol wulunipun. Mangkono to pangudasmanan maraniro garudo kekalih. Samyo tinekon. Wonten timbalan menopo kanjeng Gusti Garut Koco. Kue ngerti wilmukum? Dereng. Mulu tak kandani. Aku pasulayan karu kakang stijo. kuwi tak suni bantuan kepiye karepmu kuwi wil muko tampiling mawon nggo napa weteng moh kempuken geger katosen mboten sida mawon nggon selo nek iso wil dota iya yeah. eh iki tumpak aku kemajuan iya kuwer dantem nggon weteng gelem ora gelem nak gelem turu. Karo bendarane kok ora bosok. Oh, purun. Wong iya manuk rada edan iki. Waturi ngendel ki mon Gusti nomeng saplot dadine wil. Nek pancen kowe wani sikidu. Wil muko kabruken. Wah nak ngabruk mboten mantun. Notol ngen brutu mawon. Nggon gurih ngerti aku. Notol ki cucuk mundi? Ah cucuke dipasang rene. Lho iki kepil manukku iki. Lah niki manut anu kok, manut sing darane, manut darane mawon. Oh, saiki ngene wae. Dimas Gatutkaca. Opoh Kakang Stijo. Timbangane isin mundur saiki Le, leperangan ditutuk kake ayo. Terus ki. Ayo terus ki. Ayo. Ayo. Wilmu ko, wilmu ko usul dos bundi niki kula. Ora apa-apa. Usul apa kuwi? Wil dodo ajemplo tempiling. Hmm. Ngati-ati ya. Kadut ojo. Manukmu semono ya. Loh. <laughs> Manuk iki aku kok. Ning kowe kira udu manukku ta? Loh, aku kira manuke garut kocok ta sing kowe iki dadi kendangan manukmu. Lah aku melu sapa kok kowe iki? melu mbokmu kono kowe. Wilmu ko. Tepung mangkono to. Kancane sinarito, sing wong ngambel kawi. tantang tantangan iro raden gatut koco kalian raden setejo wil mukuh kalian wil doto kasaru tegak iro pedoron terodo saking ngendi kayangan saking kayangan jarung geng saloko kalian simahiro oh iki lho pos tawono terodo ndek bojo wah yo ben wis ngono wae oh, hmm, hmm, tak kentung Kan hmm. Hmm. Hmm. Kan belum lu gentah itu mana gentak lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi lagi oh piye ki <laughs> eyang Naruto ulun betoron Naruto panjenengan Naruto yang Naruto leres ki bojoku Meniku sima penjenengan. Iyo. Kulo pe angsal. Oh, hmm. wah, iki kok cocok gerakan banget sih. Cek dewa nek yo dicabut. Nang le barang ya meso kok bol kok. Aja oh, ndridis banget kok. Elek elek elek elek elek elek. Kencong berkencong wardoyong lo dolo. Iyang Naruto. Iyo. Wonten wigatos menopo mrebeki dumateng kula. kayangan jonggring saloko ana gara-gara ming merga perangmu gatut kaca karo setejo inggih iki aku agi srimpit malah mengganggu aku kowe yun ngapunten yang naruto panjenengan kok mboten saged mrisani ngandhap menika kados pundi kesel <laughs> Dados panjenengan mboten saged dingklo. Aku kin biyen ra iso dingklo. Gatut kaca mulai aku ra iso ngetke kowe aku. Nggih, menika artanipun sinten ingkang dawah menika? Endi? Loh. Ombaren dhuwit kok jur terus do piye? Eh, ra ono, Ndring. <laughs> Diajeng nyonyan rada. Injih kados pundi, kaman. Kula lajeng ngantos pundi pun nganturi? Dos kawe. <laughs> Nyuwun pangapunten, Yang. Meniko ingkang rayi kok mboten mawi anak-anak. Nah, <laughs> kita ora sang ngurus bojone Nrada ya. Ora urung ming bajul kita ya. Mbok ngaten ya, Yang. Menika ingkang rayi mbok dipun anak-anak. Anak-anak lagi ayi. Iya kados pundi, Kak? Kak Mas Nrada. iki kowe ngerti dhewe le medun aku mau malah kepleset <laughs> mergo gadut kaca karo Sutejo drobrek tak berik kerengan <laughs> lajeng panjenengan badhe misah lari kekalih menika ngaten ora lajeng tak du iya <laughs> dipisah nek iso oh. dipisah tak pisah apa ora diajeng kula kinten mesakaken sanget menawi mboten dipun pisah Kang Mas Rondra. Apa ora didelok saka dhuwur wae. <laughs> Hah, kowe melu ndelok ya? <laughs> Ini mesakaken sanget mbok kados pundi saenipun murih kekalihipun menika sampun ngatur Kae tutup Gatut Kaca, do kurang ajar jaremu kempiten. <laughs> Mindak dos pundi to? Kae do tinjen. Kok panjenengan kok anggenipun meresani kok setiti. Gatut Kaca, kula yang narodo. Tunggangamu sapa jenengane? Wilmuko. Wilmuko yang kowe melu Gatut Kaca. Iye, Brondoli wurungmu tanggo kok kowe ya. Aduh, katur yang. Lho kowe kira perlu paring dipun paring elek-eleke mawon yang. Kowe membantu Gatut Kaca ya. iye yang. Mempertahanke Kikis Tunggorono. iye, Wil Toto. Duni kuwi mbuputi cenggot wae kowe. Kersanipun. Kowe cekak aos wang sulamu ya. Wah, biwet riyen malah judek. <laughs> kowe iki kowe ngapik tunggangane setejo. Nggih. Karo karo dong desa. Dong layak. Nggih. Karo dowil dotok. Nggih. Sampeyan iki ngendi le? <laughs> Elek elek elek elek elek elek kumbrobyos. Elek elek kok kados. Kumbrobyos untukku. <laughs> Ya. Tegesipun elek elek menika menapa yang narodo? elek-elek kuwi wis tetembungan ciri wanciku. Mulo jeneng sira ora kena nerusake perang. Awit Kikis Tunggorono ki jane wis ana duwe sinten menika Yang Narada? Sing duwe sing agraria. <laughs> Lajeng ulun menika menapa? Ulun menika. Ulun niki aku ki ulun. ulunen kuwi leken eh, menawi kita kita kowe iki punapi iki punapa iki basa kayangan punapi mula kita ora sah padha peperangan ya diajeng inggih leres ka Mas Rodo kowe kok yo meneng wae <laughs> lah mangke kula menawi badhe atuk nyaos atur perintah kentu ora kowe ora tau kleru bener terus Dimas Gadung Koco Dimas Gadung Koco Opo kakang setijo? Meniko garanipun eyang Naruto. Naruto. Setijo arung apa? Opo karepmu kakang setijo? Saya sangat. Dewa meniko saged milih. Garanipun kok rupinipun waduh kados tulup. Loh. Loh. Meniko mbak duko kak mas. Ura, ura duko aku dewe kak lempung. Mong <laughs> garwane diunake kaya tulup kok kender bae. Ya men, aja nesu bapake kowe bojoku. Mboten duka to penjeneng. <laughs> Duh. Wis. Kita mboya kena krengan. Saiki kita padha salaman. Garuda salaman nganggo wulu. Katut kaca setijo ora kena perang. Inggih. Sterekno aku ning kayangan. Konferensi ning kayangan. Tegesipun konferensi ngerti ra kowe? Menapa menika? Aku ya radong. <laughs> rapat menika ya. Rapat ya. Kita ora padha krengan. luwih becik kita bersatu bersatu kita teguh bercerai kawin lagi <laughs> kita kudu nganggo patuan semboyan kadut kocok harus tejo mulut jeneng kita nek duwe semboyan orang ngerti tekono marang ulun upam ini pun wonten semboyan tong kosong berbunyi nyaring menika menapa yang nalika tong kosong berbunyi nyaring setijo ngerti apa ora mboten ngertos yang ha tong isine tep Tegesipun. Tong isine tip. Tong kosong berbunyi nyaring. Tong diseni tip. <laughs> Kak oh. domuni. Oh, jer Lajeng kula nggih badhe nyuwun pirsa. Apa? Habis manis sepahnya dibuang menapa menapa? Pabrik gula. <laughs> Wonten malih. Iya. Nasi menjadi bubur. Cemek <laughs> karut kocok. banjur mengjemek. Kula iya kepareng nyun prisa. Iya. Jauh di mata dekat di hati ah, nopo ya. Kuwi wutel. <laughs> Jauh di mata dekat di hati. Ah. ah. Sedia payung sebelum hujan. Bakul mantrol. Udang di balik batu yang. Ah iki sing rada angel. Udang di balik batu mesti udang delik. Tegese ya meng kaya ngono kuwi. Lho iya, kayangan pabrik basa. Kowe kudu tekon apa wae timbang podo kerengan? Oh. Penak kabeh wae ilmu kok ya kena takon. Kena rombongan takon. Hmm. Basa-basa hmm. ki iso kabeh. Dadi bahasa Inggris ya iso. Iso. Bahasa Inggris ya iso. Tionghoa ya iso. Oh, Tionghoa. Pokoke nrada apa-apa iso ya, Diajeng. Ije. Kowe meneng wae malah ngeces. <laughs> Pak panjenengan iki kan ya sik presani. Sak ora-orane dewa. Dewa. Nek dewa iki sak jagat tak kuasani. Dadi nek ciak ki mangan. Nek wadahe jangan ngono apa ya? Wadah jangan ki jaman biyen durung ana plastik karo bling mulut jeneng kecu. Cuwo. Oh, mangan nganggo wadah jangan. Ciak mbocu. Nek wadah sambel. Cuek. <laughs> Mangan nganggo wadah sambel tiba. Ciak mbo cuwek cuwil. Pinter tenan lho. Dewa iki betah. Mergi dewa menika. Dewa mesti ngerti apa-apa. Wonten maliyang, wonten unen-unen ancoa meni, ancoa iki kepiye? Hmm. Ancoa om kepiye? Om ancoa. Ancoa kepiye? Ah. Tidak berpakaian. Wudu. Pinter tenan lho. Soare dewong sak warang sok minjem njur ngerti iya to tidak berpakaian wudhoa ah. wudhoa ah. basa apa-apa iso dewaku caca no caku cau kuco salase ca sing kuco kon poi kuwi apa kuwi ora ono artine <laughs> tegese tegese apa ya apa ya Hah? tegese pun menapa caca no caku cau caca ono bocah tuku cau ku san lase cah tuku caos sepisan gelase pecah sing ku caos kon pui angel iki sing tuku caos kon empui kuwi basa tiongwa tiongwa liyane ya iso wis basa apa wae apa te kono mesti basa liyane apa arab arab hmm. aku saka padang pasir lho mulane ngeres banget mulakno kelumut ya bener Arab. Arape upamane nalika eyang menika badhe dados manten kalian menika, iya, inggih menika uh -huh. perpacaran Heeh. Aku cinta padamu basa nara anak ukhibuki. Pinter tenan. Nek kono anak ukhibuka wong lanang, buki wong wedok. Oh. <laughs> Dibuka itu wong lanang. Mau dibuka wong lanang di dikebuki wong wedok. <laughs> Iki rada nang ilmiah banget iki. Ana uhi buki. Uhi buki. Saya cinta padamu. Ah, ah. Nek saya benci padamu. Angelun. angelun iki apa? Ora iso aku angelun. Oh, ora iso. Ayo angel ki ya ora iso. Angelun ngono wae. Sampeyan ngaten yang. Iya. Bahasa Arabipun kursi menika kursiun iki asli. Meja. Mejaun. Hmm. Mie kecil, so on. Sekolahan. Madrasatun, nek garisan, mistaratun. Lapangan besar. Alun-alun. Terima kasih. Matur nuwun. Jawa terus. Ya men. Arab ning campuran. Campuran. Pinter tenan Arab iso, Inggris iso. Oh, Inggris aku wis nggawa kunci katut kaca. kamus ya <laughs> kunci inggris oh, bengkel kamus ngiras pantes dadi bengkel ora ulun ora ngiras pantes ayo kita medun aja ning dhuwur le omong-omongan iki nggih monggo kanti ageh iki nrada singunen <laughs> ayo basa inggrisipun medun sikik oh medun dhisik ayo dhateng telusur medun ya wes Monggo, ayo, ayo Aku nunut nunggang garudamu ya. Nunut nunggang garodamu. Meniko sampun sak judu, sak judu. Iya. Penjiran di sampun sak judu, ulo numpak garuda kula, mereka numpak garuda. Ayo, ah, Monggo. Aku nunggang ya. sawo. Lo semonggo. Ah, nunggang garuda lagi, nunggang garuda aku nunggang sawo. Kayang putri. Orawe. Lho lah penjana lah si sarangan Iya, ayo diajeng. Ayo monggo, sayang. Bel muka medun, bel muka medun.